פרק כ"ד מדוע משדי לא נצפנו עתים, ויודעיו לא חזו ימיו? גבולות ישיגו, עדר גזלו וירעו, חמור יתומים ינהגו, יחבלו שור אלמנה. יטו אביונים מדרך, יחד חובאו עניי ארץ. הן פראים במדבר, יצאו בפועלם משחרי לטרף, ערבה לו לחם לנערים. בשדה בלילו יקצורו, וחרם רשע ילקשו, ערום ילינו מבלי לבוש, ואין כסות בקרה. מזרם הרים ירטבו, ומבלי מחסה חיבקו צור. יגזלו משוד יתום, ועל עני יחבולו. ערום הלכו בלי לבוש, ורעבים נשאו עומר. בין שורותם יצהירו, יקבים דרכו ויצמאו, מעיר מתים ינאקו, ונפש חללים תשבע, ואלוה לא ישים תפלא. המה היו במורדי אור, לא הכירו דרכיו, ולא ישבו בנתיבותיו. לאור יקום רוצח, יקטול עני ואביון, ובלילה יהי חגניו. ואין נואף שמרה נשף, לאמור לא תשורני עין, וסתר פנים ישים. חתר בחושך בתים, יומם חיתמו למו, לא ידעו אור. כי יחדיו בוקר למו צל מוות, כי יכיר בלהות צל מוות. קל הוא על פני מים, תקולל חלקתם בארץ, לא יפנה דרך כרמים. צייה גם חום, יגזלו מימי שלג, שאול חטאו. ישכחהו רחם, מתקו רימה, עוד לא ייזכר ותישבר כעץ עוולה. רועה עקרה לא תלד, ואלמנה לא ייטיב. ומשך אבירים בכוחו, יקום ולא יאמין בחיין. ייתן לו לבטח ויישען, ועיניהו על דרכיהם. רומו מעט ואיננו, והומחו ככל יקפצון, וכראש שיבולת ימלו. ואם לא איפה, מי יחזיבני, וישם לאל מילתי?